Premudro, smjerno stojmo, čujmo sveto evanđelje. Mir svima. Duhovi tvojemu. Čitanje i svetog evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Reče gospod priču ovo. Neki čovjek zgotovi veliku večeru i pozva mnoge, i u vrijeme večere posla slugu svojega da kaže zvanicama, dođite jer je već sve gotovo. I počeše se svi redom izgovarati, prvi mu reče, Kupih njivu i moram izići da je vidim, molim te, izgovori me. I drugi reče, kupi pet jarmova volova, idem da ih ogledam, molim te, izgovori me. I treći reče, oženim se, i zato ne mogu doći, I sluga taj došavši javio ovo gospodaru svome. Tada se razgnjevi domaćin i reče slozi svome, iziđi brzo na trgove i ulice gradske, i dovedi amo siromalke i bogalje i krome i slijepe. kako si zapovjedio i još ima mjesta. I reče gospodar sluzi, iziđi na puteve i među ograde i privoli da uđu da mi se napuni dom. Jer vam kažem da nijedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere, jer je mnogo zvan. je malo i zabroni. Mir ti, blagovestitelju. Slava tebe, Gospodi. Slava